Magandang araw sa inyong lahat at lalong-lalo sa mga solid na nakikinig dito po sa Ilakbot. Ako nga pala si Ellie at nais ko lamang pong ibahagi ang kuwentong katatakutan na base sa aming karanasan. Ito po ay may kaugnayan sa aswang. Nakakailakbot na araw din sa inyo Kuya Red at sa inyong tigapakinig. Just call me Clarky 2K. Ito po yung pangalawang beses na nag-send ako ng kwento at ito naman ay hango sa karanasan ng aking tiyahin tungkol sa tapik o tinapik. Nangyari ito summer of 2008. Magandang araw po sa lahat. Isa po ako sa mga listeners ninyo na nangangarap na mapakinggan ang sariling horror story at hopefully maiere ang istorya kong ito. Ito po'y naganap noong 2012 nang magbakasyon po kami ni Papa sa summer at first time ko po iyon na makauwi ng probinsya kaya talagang excited akong makarating sa lugar na yon. Pero hindi ko po aakalain na maghahatid ito ng hilakbot sa akin. Welcome sa lahat. <laughs> Kaya yo yo yo na naman mga kwento ni na Ellie, Clarky 2K at si Mind Seed ng Bulacan ang tampok sa ating kwentuhan dito sa si subscriber si Lakbot Stories kaya pasok na bago kayo malate o kaya bago na naman kayo papulutin ng kalat sa labas. <laughs> You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Pero syempre bago po yan, ako lahat na ba'y naka-install na ng GoTime Bank app? Nako naman ko ako sa inyo, ito po yung pinaka mas mabilis na na masasabi ko talaga kung paano mag-transfer o kaya mag-send ka, mag-cash in lahat pwede mo nang gawin using GoTime Bank. Lalong-lalo na kung halimbawa ikaw ay frequent na nagsha-shop sa Robinsons o kaya nagbubook ka ng flight sa pamamagitan ng Cebu Pacific Air. No worries dahil nandito na po ang GoTime Bank. Save time and money by using the app as your payment method at hindi lamang po yan, pwede kayo mag-transfer ng fund or ng pera, sabi natin ganon, mula po dito sa app na ito patungo sa ibang banks for free ha, for free, 3 times a week. Kaya kung halimbawa ikaw ay nagtitipid, ikaw yung gusto mo talaga ay eh, nandiyan ka lang sa bahay, hindi mo na kailangan umalis, nako naman, subukan na at dapat meron na naka-install dyan na GoTime Bank app sa iyong cellphone. Download the app for free from Apple App Store and Google Play Store. Thank you! Eto na, ang ating kwentuhan sa lahat ng mga nakikinig sa atin, channel members, lalong-lalo na mga regular listeners, mga silencers at yung mga bagong salta. Ito na ang unang kwento natin at ito po ay mula kay Ellie. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So sabi niya kanina tungkol daw ito sa aswang. Nakatira po kami sa isang syudad, Sir Red. Kaya para sa akin, hindi naman na siguro uso yung mga aswang sa mga matatao at maliwanag na lugar. Ngunit sa lugar namin, meron pong gumalang aswang at hindi ko po talaga akalain na kahit po pala sa ganitong klasing lugar ay nakakarating na sila. Meron po kasi kaming isang kapitbahay noon na buntis at sa tuwing gabi, kapansin-pansin daw na laging may dumadapong ibon sa kanilang bubong. Para sa akin, isa lamang iyon na normal na ibon pero ang pamilya ko ay hindi naniniwalang ibon lamang yon. Hanggang isang gabi. Tatlo lang kaming naiwan sa bahay. Si mama, ako at ang kapatid kong babae. Saktong alas 12 na iyon ng hating gabi nang marinig po namin na parang may dumapo na malaking ibon sa bubong. So ginising ako ng kapatid ko. Doon nga'y napansin namin si Red na yung lakad talaga nun ay parang ganun sa mga ibon pero mas mabigat. Hanggang sa Bigla-bigla na itong lumalakas na para bang nagiging paana ng tao yung nadidinig namin na nasa bubong. Doon na po ako natakot. Okay lang sana kung yung ganong klase kanina na parang sa ibon nga lang. Pero habang tumatagal, lumalakas at bumibigat siya. Yun bang parang lalaki ito na malaking tao? Napaka-imposible din na may aakyat sa bubungan namin dahil matarik at mataas din iyon. Hanggang isang umaga, kunento ko po kay Lola na nakatira lamang sa harap ng bahay namin. Lahat ng nadinig ko kagabi ay sinabi ko sa kanya. Kung naroroon ka nakatira sa bahay nila Lola, which is nasa harapan nga ng bahay namin, matatanaw din o matatanaw talaga ng buo yung itaas ng bubong namin. Hanggang sa sinabi niya na meron daw siyang napansin na itim at parang anino ng tao na nakatayo sa bubong namin kagabi. So simula nun, lagi na rin pong nakabantay si Papa. Papa. Hindi lamang po ito yung mga karanasan ko, Sir Red. Please give me time para makapagsulat pa ng iba at sa ngayon ito po muna. Maraming salamat po. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa iyo Ellie sa kwentong ibinahagi mong ito. Kaya nga sabi ko rin dito sa lahat ng mga nakikinig po sa atin, kung sakaling kayo man ay may iba pang kaalaman bukod sa mga Siyempre mga kwentong aswang at mga pangontra dito, buntot pagi, lagi-lagi na kasi. Meron pa bang iba pa ngayon? Uh, I mean yung hindi siya conventional ha. Ah. Hindi yung traditional na mga paraan. Katulad ng bawang, asin sa bawat corner ng ano. Di ba may walis tingting pa nga. May itak pa nga daw dapat na nasa ilalim ng unan ng isang nagbubuntis, 'di ba? Parang ganon. Pero kasi medyo na-confuse lang ako doon sa isang sa isang part ng kwento niya. Kasi sabi niya dito, sa lugar daw nila, meron daw po silang kapitbahay na buntis. Pero bakit sa bubungan ninyo naglalanding? Do, oh, di ba? Kasi sinabi niya dun sa bandang huli eh, um, doon daw talaga sa taas ng bubong nila nakita nung lola niya yung itim na parang anino na ng tao na nakatayo daw sa bubong. So bakit doon naglanding tapos bakit nag nakabantay na rin si papa mo? Ah, uh, medyo confusing. Meron bang buntis sa inyo? Akala ko ba yung kapitbahay yung buntis? Di dapat sana doon, di ba? Parang ganun. O nag, parang nagmamatsyag lang ba? May mga ganun ba? May mga aswang bang nag, mapagmatsyag lang? <laughs> Matangla. <laughs> hindi natin alam. Siyempre, hindi ko rin naman alam. Hindi naman ako aswang. Grabe naman. <laughs> kung, kung asong ako, kinento ko na, di ba? Kung alam ko na, na na-share ko na. <laughs> maraming maraming salamat po nako naman sa lahat po ng mga gising. Kung halimbawa man, madaling araw nyo na pinakikinggan ang ating kwentuhang ito. Sana po ay patuloy kayo na gising na gising habang nasa duty o kaya nag-work from home setup pa rin o kaya sabihin natin na na sa kabilang panig kayo ng mundo na ako naman sana ay pwede rin kayong maaabot ng kape ni Lola Trinidad lalong lalo na syempre kapag sumasapit po yung mga mid-year sale yung mga uh, 77, 88, 99 mga ganyan dyan lamang po titinan ninyo sa, sa ating HTV merch sa Shopee kung available yung steeped coffee natin same taste lamang din po hazelnut and butterscotch ang alam ko na meron pong flavor na available para sa kape ni Lola Trinidad steeped coffee uh, ito lamang po wag kayo masyadong ma may engkanto o malilito doon sa pinagkaiba ng drip tsaka ng steep. Yung steep po ay parang tea bag lang. I mean, as, as in preparation as a tea. Alam nyo yon yung, yung um, pinupour lang ng mainit na tubig tapos ibababad mo na lang doon. Yung, yung drip coffee naman kasi haya, hayaan mo siyang patuluin. Oo, bubuhusan mo rin naman ng mainit na tubig, mga ganyan habang naka sa, nakalagay sa bibig ng tasa yung drip coffee bag. So hintay mo lang. Kaya nga parang from the word itself, self, self-explanatory siya actually. So mas mainam para mas maintindihan mo kung paano ito umorder ka na, i-check out muna na bago ma-check out ng iba. I don't know kung meron din po available na rin ang kape ni Lola Trinidad na corn coffee at uh, maraming salamat sa supplier natin all the way from Mindanao pa nga po ito kinuha. So check nyo na lamang po ang iba pa mga variants at iba pa pong mga flavors na meron tayo sa kape ni Lola Trinidad. Open pa rin po syempre may mga shirts pa rin tayo. Maraming salamat sa mga huli pong kumuha ng mga shirts natin ay, hindi ko lang alam kung nakikinig sa atin si Miss Pressy at nakarating na sa Spain yung mga in-order po niya na HTV shirt. Paki-model na lang ha. Uh, pa, selfie o kaya pa-picturean niyo na para ma post din natin sa Facebook page natin. Pwede rin kayo, speaking ng Facebook page, pwede rin po kayo doon na mag-send ng inyong kwento sa Ilakbot Pinoy Horror Stories at syempre sa ating email sindakstories2008 at gmail.com. Pwede ka rin mag-voice message, hindi lang po kung kung Halloween lang or 'di ba baka kasi ang mindset nyo ganun pwede na po kayo mag voice message anytime kung sakali man na kayang-kaya nyo naman pong ikwento nang tuloy-tuloy ang inyong sariling karanasan na nakakatakot o yung kakilakilabot, sabihin natin ganon. At dapat ay take note lang, walang maingay sa background at hindi nag echo yung boses mo na para kang nasa CR, parang ganon. Kasi mahirap, i, mahirap po natin i-retain yung um, malinis na audio pagdating sa ganon. Kaya mas mainam po, tahimik ang lugar, tapos tuloy-tuloy nyo nang ikwento at uh, kahit papaano, may first hand experience tayo na naisishare dito tulad ng ginawa ni Nico at ni Ate Martina natin po pinadinig sa mga previous na episodes po natin. Habol lang kayo ha sa mga episodes natin. Si Ma'am Lulu, hello sa inyo. Maraming salamat sa laging pag-share ng ating mga episodes at syempre dito sa SHS. Maraming maraming salamat. Si Clarky 2K naman ang next na makikwento at ito po ay tungkol daw po sa tapik You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ang kwento pong ito ay nangyari isang summer 2008 nang magpunta po sina tita at tito sa Sikihor upang magbakasyon. Balak din talaga nila na magpunta doon dahil sabi ni tito, yung place na yun ay maganda. At bukod pa doon, punong-puno ng misteryo. Namamangha nga din po sila sapagkat iba yung kultura doon. Meron pa nga daw po syempre yung mga kaalaman ng ibang tao tungkol sa black magic, mga potions at mga hindi maipaliwanag na bagay. So nilibot ni Natita yung isla na iyon at habang enjoy na enjoy sila sa view at maging sa pagkain, 12 na po ng tanghali nang mag-stop over sila sa isang kilalang kainan sa isla. So habang kumakain si na tita, may isang babae daw na lumapit sa kanila. Kulot ang buhok at parang pulubi daw dahil may hawak-hawak itong sako at isang manika. Nang humihingi ito ng barya sa kanila, pinaalis daw po ito ni na tita kasi na-interrupt yung kanilang pagkain at ang sabi pa ni tita na antayin na lamang daw sila sa labas dahil bibigyan na lamang siya ng pagkain. It turned out na hindi sumunod yung babaeng pulubi at nagalit pa daw ito kina tita. Ang ginawa daw nito ay tinapik si tita sa balikat ng malakas at nagmumura pa daw yung babae. Hindi nga din daw po nila maintindihan yung sinasabi nito pero sa pakiwari ng aking tiyuhin ay parang nag-oorasyon na daw yung babaeng pulubi. Sumagi sa isipan ni tita ang senaryo na iyon dahil bilin ni Lola kay tita na kapag may tumapik daw sa iyo ay tapikin mo rin pabalik dahil ang pagtapik ng isang tao na hindi mo kilala ay may hatid daw na malas o sakit. Pwede daw kasing mangkukulam o aswang yung taong iyon. Kaya yun yung ginawa ni tita. Tinapik din daw po niya pabalik yung babae ng malakas at lalo itong nagalit at nagmumura. So takot na takot daw na umalis si na tita at tito doon sa kinakainan nila at pata matapos nga nun, awa ng Diyos ay wala naman pong nangyari sa kanilang masama. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa iyo Clarky 2K. Kung hindi ako nagkakamali, ang kwentong ibinahagi niya sa atin noon ay tungkol sa sa Clark tungkol sa Clark ata na haunted apartment kung hindi ako <laughs> nagkakamali. oh, kasi sobrang dami na talaga ng mga kwento natin na entry. Uh, maraming salamat sa iyo Clarky 2K kung sakaling tumama yung, yung hula o I mean yung uh, natatandaan ko na first is, first story na sinend mo sa amin, 'di ba? Maraming salamat. And by this time ito naman sa Secure. Guys, ito ha, wag wag natin masyadong ano, wag natin kasi masyadong i-hype up yung pag sinabing Sikihor, uh, ah, puro mangkukulam, puro ano, 'di ba? O kaya sa aklan, 'di ba mga ganyan kasi minsan Ayon din sa mga kaibigan din natin na nanggaling doon at saka yung mga kakilala din po natin, sinasabi nila na kasi laging yun na lang yung nagiging imahe ng Sikihor. So siguro kung may nakikinig naman po sa atin dito na mga tiga Sikihor, lalong-lalo na syempre yung mga talagang solid na, na solid na HTV positive na certified kasindak natin ng mga listeners from Sikihor o anumang lugar dyan sa Visayas. Uh, pasensya na guys kung talagang minsan kayo yung napipinpoint pag sinabing mangkukulam, pag sinabing uh, misteryo pag sinabing alam mo yon mga kababalaghan, mga aswang, laging ang sin ang first uh, I mean top of the mind kasi is Visayas. Ang top of the mind si Kihor, Aklan, ano pa ba yung iba? Um, ano pa yung ibang mga lugar? Bahala na kayo guys mag ano, mag, mag name names. Basta Sinasabi lang po natin ito po ay hango kasi doon sa mga na-experience ng mga taong ito at hindi po para masira yung imahe o yung pangalan ng lugar. 'Di ba? Para at least naman malinaw naman po tayo sa disclaimer natin na ito. When it comes naman sa uh, tapik-tapik na ito, pero bago bago tong puntahan natin tong tapik-tapik issue, patiktik daw muna si Erot Figuracion, si John Chris Dinglasa at kay Richie Baldado Pinabaldado <laughs> si Richie. Ayan si Erot Figuracion, John Chris Dinglasa at Richie Baldado. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Lagi daw po nakatune in at patiktik din daw po sila uh, dito sa UAE. Lagi po kaming nakikinig ng HTV 247. Sabi o 24-7, pampagising po namin. Sana ay nakakarating po dito o makakaabot dito ang kape ni Lola Trinidad. Pero hintayin ko na lang po yung pag-uwi ko. Sabi niya at doon na lang ako o order. <laughs> Sabi niya maraming salamat po. At sabi dito din, ni Pat, uh, nagpapasalamat lang po siya dahil na-feature yung story niya at hindi ko po akalain pati yung second story ko ay naisama na rin. Kaya kinilig po talaga ako ng sobra nung pinakinggan ko. Na-share ko po ito sa mga kaibigan ko at kap- kapamilya at nahikayat ko na rin po sila na makinig sa channel. Salamat po kung ganun man ang inyong ginagawa. Uh, saludo din po ako sa nag-edit ng story kasi sadyang magulo lang yung kwento at hindi ko po, ah, hindi po ako nag hindi po ako nagkamali kasi sa inyo ko po napili na issue. Wow! Kinilig! <laughs> salamat, salamat. Thank you po. Sabi niya dito, sana dumami pa subscribers, magdilang anghel ka, at gano'n na rin sa listener, sabi niya dito. Thank you! At marami na rin tayo mga kwento tungkol sa topic, guys. Actually, may Sindak Short Stories, na banggit na rin po natin ito. Meron din tayo ata, kung daw nagkakamali, isang part ng Sikihor Horror Stories natin, yung Sikihor encounters. Uh, nabanggit na rin natin ito, yung tapik-tapik na yan. Pero meron din po yung isa, yung Bukod dun sa ano yung alam niyo yung parang sinasabi nila yung parang pinisil lang yung pagkain tapos kung halimbawa yun yung nakuha mong uh, kainin, uh, kakanin man yan o kahit anong klaseng pagkain. Kaya ito rin po yung sinasabi, natatandaan nyo ba yung isang napagkwentuhan natin dito sa SHS noon? Uh, yung sinasabi ko na parang uh, kung pipili ka nga daw ng pagkain, lalong-lalo na yung sa mga pale-palengke at medyo dayo ka lang naman doon, Huwag mo piliin yung mga nasa ibabaw kasi baka mamaya may naunang pumisil daw doon. Tapos itong taong ito, hindi naman sa pagiging judgmental, eh merong mga alam mo yon itim na mahika sa katawan o kaya nilalamon na ng kapangyarihang kapangyarihan ng kadiliman, mga ganyan. Tapos kapag yun ang napili mo, yun ang nakain mo, magkakaroon ka ng sakit. Hindi lang sakit ng tiyan na, ah, kundi parang hindi mo maipaliwanag kung anong klase. ba? Diba? Kasi meron din po tayong kwento dito noon kung nyo pong natatandaan kung solid ka talaga sa amin na parang yun din yung, yun, yun yung naging story, yun yung first na nangyari sa kanya. Kinain niya yung kakanin na yun. Tapos gabi-gabi na siyang nakaka panaginip na para daw po siyang lumilipad, para din daw po siyang kung ano-anong kinakain na yung buhay ng manok, yung mga ganyan, mga kahit anong klaseng hayop, tapos sinisipsip niya yung dugo. Yun pala parang mag tinatransfer na pala sa kanya pagiging aswang, something like that. Hindi ko alam kung anong klase po yung misteryo o hindi natin maipaliwanag kung paano nangyayari yung mga ganitong klase kasi una sa lahat, sabi ko nga sa inyo ay hindi naman tayo aswang para... <laughs> how to be a song. Baka sa susunod, na rin tayo. Mag, mag, gusto mo ba mag na rin tayo sa Haunted History? Isama na rin natin dito how to be, how to become an aswang. A legit aswang. <laughs> step by step process. Di ba mga At saka hindi lang yun, natatandaan nyo rin meron din tayo nabanggit noon uh, yung tungkol sa mga inuman Mag-ingat din po kayo kung dayo kayo ha. Hindi naman sa nagiging judgmental tayo na tao. Ito Ito'y pag-iingat lamang. Lalo na kung alam ninyo yung pinuntahan ninyo is something uh, kilala sa mga ganitong klasing mga uh, black magic, mga kung ano pa man, 'di ba? Kahit saan na lang na lugar, mag-ingat tayo lalo na sa mga estrangherong nakakainuman, kung masyado kang friendly, 'di ba? Kasi minsan yung parang ano ba 'yun, yung isasawsaw daw yung daliri. Tapos parang yun pala meron ng dasal, meron ng orasyon, tapos may mangyayari na sa'yo after mong nainom yun. Kaya, kaya minsan talaga din naman sa pag aarte o ano 'di ba? Mas mainam talaga kung bote-bote o kaya kanya-kanyang shot glass eh. 'di ba? Pero kung sa pagkikisama at di ka na mag syempre kilala mo naman yung mga kasama mo, eh isang shot glass na lang kayo, wag ka na mag-inarte, 'di ba? Pero na lang kung dito sa admin namin sa nakakainuman natin eh. <laughs> Meron meron mang kukulang. <laughs> <laughs> Maraming salamat na naman syempre sa mga nakinig. May last, may last story pa pala tayo at ito naman po ay uh, nanggaling kay Mindseed ng Bulacan. So pinahaba ko lang para maabutan po ng ibang mga nakikinig at papasok pa lamang ngayon. So maraming salamat sa paghihintay ng ating pinakahuling kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ito po'y nangyari taong 2012 sa Samar at first time ko lamang po na makauwi sa probinsya ni Papa. So habang nasa bus pa po kami papunta doon, ay excited na excited talaga ako. To cut the story short, nakarating na po kami o nakarating o narating namin yung probinsya ni Papa bandang alas 11 na po ng gabi. Kaya napag-isipan namin na magpunta muna sa kabilang baryo dahil may piyesta. Naisipan na lang namin na maglakad at nasa labin lima po kami noon kasama, kasama din po yung mga pinsan at yung tropa nila na tiga doon din. So habang naglalakad po kami sa daanan papuntang kabilang baryo. Nag-iingay yung mga kasama namin kaya yung iba ang sabi nila ay huwag maingay lalo kapag dumaraan kami sa masukal na gubat. Pero yung iba ay halos nagbibiruan pa nagkakatakutan hanggang sa nagtataka na lamang kami dahil wala naman kaming bahay na dinaraanan at halos puno po ng saging ang nasa tabi. Doon na po kami nilulukoba ng takot. Yung iba ko nga kasama ay may naramdaman. Ayon sa kanyang kwento, napansin daw niya na parang may bumabato sa amin. Pero hindi naman sa amin pinatatamaan kundi sa puno ng saging. Halos hindi ako makagalaw noon Sir Red nang may nakita akong nakaputi at nakatayo sa puno ng mangga kaya napasabi ako na magsitakbuhan na lamang kami dahil may multo. So nagtakbuhan na nga po kami at hindi na rin po kami natuloy na magpunta sa kabilang baryo. Dahil po sa nangyaring iyon, hindi na rin po kami naglalakad ng ganoong oras dahil sa karanasan naming yun. After a few days, umuwi na din po kami ni Papa dito sa Bulacan. Ako po ay isa sa inyong silent listener at maraming salamat po sa pagpili ng kwento ko. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ito nga yung sinasabi natin na kapag dayo tayo sa isang lugar or kahit hindi tayo dayo, lalo na kapag napupunta talaga tayo sa ganitong klasing mga alam yung masusukal, magubat, sabi natin ganon, abay mag-ingat din at saka gumalang tayo sa mga kahit di man natin nakikita na mga nilalang na yan. Maniwala man tayo sa hindi nag-e-exist talaga sila. Buti na lang talaga sa inyong mindset, hindi kayo pinaglaruan. Ang alam alam mo sa totoo lang hindi sa wini-wish ko or mauulit or <laughs> ano pa man. Ang inaakala ko sa story mo magfo-flow siya doon sa uh, plot twist na naligaw kayo or paulit-ulit yung dinadaanan yung lugar na yon. Parang ganoon eh, naakala ko ay parang alam mo doon doon doon tutumbok. Pero iba, iba pala. Mabuti na lang kasi Magpasalamat na lang kayo hindi kayo nililigaw, hindi kayo yung 'di ba sa, sa 15 na 15 na piraso, 15 <laughs> na tao. <laughs> 'Di ba nagtakbuhan pa kayo sa lagay na yun? <laughs> 'Di ba? Diyos ko Lord, to mga ito talaga sinasabi ko sa inyo. Yan, mag-ingay pa kasi kayo. Tuloy niyo lang yung pag-iingay di ba? <laughs> Nang next time, eh, talagang maranasan niyo yung sinasabi ko sa inyo na maliligaw na kayo na paikot-ikot lang para kayo nang, parang, parang nasa loop lang kayo, di ba? Loop <laughs> lang yung dinadaanan nyo. Di ba? Anyway, maraming maraming salamat uh, sa mga kwentong inyo pong uh, napakinggan at inyo pong pinadala na naman sa atin. Once again, sa lahat po ng nais magpadala, pwede pong voice message na. Uh, make sure na hindi po maingay ang background, hindi po masyadong ma-echo para hindi na rin po lilinisan at hindi po lulubog yung mismong audio at nang mas mainam talaga na madinig yung pinakakwento at yung boses mo. Di ba? At ganoon na rin po sa mga magsisend ng kanilang story, please take note lamang hindi po agad-agad mapi-feature kapag sinend nyo ngayon kasi marami pa po talagang tambak. Ang, gag- ang gagawin na lamang po natin kung hindi mapi-feature dito sa SHS, gagawin na lamang po natin siya as regular episode or isasama siya sa isang compilation. So sana po'y malinaw po yon okay? Maraming salamat sa pag-unawa at maraming salamat din sa pakikiisa sa aming advocacy para po sa mga animal rescues at sa mga pagpapakain sa mga na-rescue ng mga stray dogs, stray animals, stray cats sa mga shelters po ng Philippine Animal Rescue Team. Maraming salamat po dahil kahit papano yung porsyento na nakukuha natin mula po doon sa ating HTV merch ay na-donate po natin sa kanila nila at malaking bagay kung sakaling ikaw yung isa sa mga lagi pong nagpo-purchase ng ating kape ni Lola Trinidad at syempre yung iba pang mga shirts natin at ganoon na rin syempre yung mga iba pang items na available sa HTV merch. At ganoon na rin syempre yun nasa podcast din po natin yung lagi po nagtatanong, lagi po nag uh, alam mo nakaabang ng episodes. Maraming salamat kung sakaling tumatawid ka rin dito bilang isang listener sa YT. Okay? So abangan niyo po guys ang iba pang mga ilalabas natin sa ating mga brother YouTube channels at sana po ay nandyan kayo kapit na kapit sa matigas habang humihimas ng madulas at umuulan na sa labas. <laughs> Kaya kailangan na rin po nating uh, wakasan. Kailangan na po natin na uh, magpaalam sa inyo. Ako pong muli Busy Red. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV, positive. Ingat po, rainy season ngayon at dapat ang mga pananggalang ay available at daladala ninyo palagi ha. Okay, ingat po. I love you so much. At nang makauwi na rin po tayo at ang lakas ng ulan sa labas. <laughs> May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya itype at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Thank you.